Kirol gomita, hautatu dugu elu jalberdia, jaunlaria, egunon zuri? Egunon. Otsailean jakin duzu berri hori, uh, minbizia zehazki mintzatzeko, uh, nun? Gauza da, be, otsailean banuela txapelketa bat, eh, Europako txapelketa, ergometroan, Parisen zen, eta atera zitzaidan, ba, haunditasun bat bezala be, hankan, eta ez genikien zertzen, eta hortik ba, ikusi genuen nire denborak ez zirela betikoak bezala, e, segundu batzuk gehiago banituela, nekatuan intzela, eta azken finean biopsia bat egin genuen, eta hor segidan eman zuen amarregunetara, nola ba, banuela minbizia, linfoma bat eh, zela, eh, odolean beraz sistema linfatikoan gainera, uh, oso aurreratua zegoena, zera, irugarren estadoan zen eta aurreratua, Beraz, uh, besegidan behar nuen egin uh, eh, kimio hori, baina gainera eh, nire helburua zen lehenbailen egitea, hobeto izateko lehenbailik joateko mundialera. Eta hori eraman dit pixkat goruntz. Esan nahi dut kirolak asko lagundu dit prozesu horretan. Eta konturatu naiz, kirola eta gaixotasuna elkarrekin oso ondo joaten direla. Eta jende guztiari orain eh, esaten diet, ba, olako minbizia dugularik askotan ba, dena usten dugu eta sentitzen gara gaizki eta pentsatzen dugu ba, beste, beste mundu batera joango garala eta ez gerala aterako hortik eta pentsatzen dut asken finean ez dela egia eta berdela gogorregin minbiziaren kontra eta ez pentsatu gaizorik gaudela, baizik eta alik eta oberen egin ditazkegula gauzak. Ta... Moralki kolpe bat hartu duzu ala ere memento hartan? Bai, bai, bai, bai, noski baiet, pentsatu uh, uh, lau hilabete lehenago munduko txapeldun, ama bostegun lehenago eh, ba, Frantziako txapeldun bosteuneko metroan, eta bimilako metroan gelitu nintzen bigarren Europakoa, eta esaten didate badudala minbizi bat, eta normalki ba, kimi horrekin uh, dena gelditzen dela. Orduan, noski baiet, nire ametsak erortzen dira zulu batean. Baina, banuen esperantza horrela ez izatea, eta uh, entzuna nuen kirola ere uh, lagundu dezakela olako gaixotasunetan, eta nik uste dut ez dagoela oraindik um, probatua laguntzen duela, baina nik esaten dut, nik bizitu duanarekin laguntzen duela. Beraz, egin behar dela kirola, esan nahi dut, bakoitza bere mailan, eh? noski baietz, baina mugitu behar dela. Min bizia dugularik, edo beste gaixotasun bat, kirola egiteak ba, laguntzen du gauza askotan, ba, errekuperazioa egiteko lehenago, uh, masa muskularra ere gordetzeko, eta esaten genuen bezala, burua, burua, burua libratzeko, esate baterako, terapia ona, terapia ona zen da, burua libre baldin badugu, esan nahi du, ba, minbiziari ez diogula utziko lekurik. Mm. Eta niretzako hori izan da oso garrantzitsua hilabete horietan. Hala, eh, utxailetik uh, eh, egeinera arte, eh, bai. kimioa egen eta noiz hasi zira, bon, pixka bat kirola ez duzu utzi espikatu duzu, arraunean segitu duzu? Bai, segitu dut arraunean, baina ahal nuen bezala. Esate baterako uh, kimioa egiten dugunean, ba, ezin izan ditut egin entrenamendu, esan nahi dut, uh, bihotzarekiko, Eh, handiak direnak, baina mm, egokitu ditugu entrenamentu guztiak, baina saiatzen nintzen egunero entrenatzea, esan nahi dut kimioa egiten nuen, eta urrengo egunean bai latza zen egitea kirola, baina iristen nintzen hogei minuto egiten uh, liptikoan, eta biharamunean alnituen egin berrogei. Beraz, gorputza ikusten da, egun batetik bestela nola ematen dion buelta, ba, tortillari, <laughs> eta, eta ikusten dugu geroz hobeto gaudela. Eta geroz hobeto gaudenez, ba, gehiago egin dezakegu. Eta nola hiru aste oro nituen kimioak, ba, sikitzen entrenatzen, eh, haietan bi aldiz joan nintzen frantziako ekiparekin, uh, kimio eta kimio artean, eta askeneko kimioa izan nuen ekainaren amaseian, eta hortik segidan uh, ba, frantziako ekiparekin uh, sartu nintzen berriro entrenatzeko eta prestatzeko mundiala. Berreskuratu nuen nire postuaz, beste norbait hartu zuen txalupan nire plaza. Konfientza segin dituzu, hor beti ala ere selekzioaren ganik? Pentsatzen dut, bai, ikusi dute, ba, zezen bat bezala ibili naizela hilabete hoietan eta entrenatzen, eta, eta asken finean, ongi nengoela, naiz eta kimio hoiek eh, ba, usten gaituzten eh, ba, ez ongi, zen nahi dut, eh, ba, sabela ez da ongi, ba, ilea gartzen dugu, moralki ere hartzen da, ba, esaten duzun bezala, latza da, beraz, bai, badire momentu txarrak, baina kirola eginez, momentu txarroiei, ematen diegu buelta. Titulu horiek, urte undarian, titulu horiek beste zapore bat ukan dute ez, or, zi, pentsut emozioa ere genitu dela ez? Bai, oso emozioa handia izan zen, zen da daueneko helburu zen uh, lehenengo bostetan gelditzea eta eta plazak oso oso garestiak izan dira mundial horretan, zen badira beste txalupa batzuk eh, ez dutena tiketa ukan, eta guk ba, domina hori egitea nire kondizioan, egia esan, ba, pentsatzen dut zela, gure txalupa etzela horretarako pentsatua mundial hontan. Gure helburu zen benetan eh, egitea bakarrik justu ba, klasifikatzea joateko jokotara eta prestatzeko datorran urterako. Uh, baina domina hori niretzako bai izan da eh, bizitzaren domina, zen da munduko txapeldun izan naiz aurreko urtean eta sapore bat bazuen, baina bigarronek sapore diferentea zuen, zergaitik, zen da bizitza domina bat baina gehiagokoa da. Mm-hmm. Eta eta zapore hori izan du. Mm-hmm. Bizitzaren zaporea eta eta ongi dela mundu hau eta eta konten eta hogeita lauan sartuko gira, Bon, bai, programa nola duzu, joko paralimpikoak dira olimpikoen ondotik, hori da? Bai, normalki guk uh, Paris ondoan gira, hogei kilometrotara, Berg-sur-Marne euh, euh, izeneko lekuan. Han, uh, abustuaren bukaieran, uh, ogaritamar, goitamarrean, eta finalak irailaren batean izango dira uh, eh, alata guztiz bat guk programa nahiko tinkoa 2008 <laughs> lagu urtean. Bai, bestek bezalako entrenamenduak dituzu. Bai, hori segitua naiz, uh, baina normalki bai hobeto naiz. Piskan nekatua denak bezala, da urte bukairan gaude eta nola urte oso mugimendua izan den. Ba, pentsatzen dut egun batzuk eh, behar ditu dela ba, lasai egoteko orain iku berritan eta familiarekin egoteko. Zen da, 2008 urtea mm, nahiko tinkoa izanen da. Asi gara dagoeneko, lehenengo ergometroa egin dugu orain eh, abenduan, uh, hemengo akiteana, akitanea maian. Uh, eh, bigarrena izanen dugu otsailean Parisen, Frantziako txapelketa dena, eta hori uh, guretzako gorrezkoa egitea da ba, Frantziako ekipoan egoteko. Gero apirilean baditugu uh, txapelketak uh, txaluparekin, uh, txalupa txikiekin, nik eskifean eginen dut. Eta hortik segidan ba, mm, Europako txapelketa da, apirilearen bukaieran, uh, munduko kopa, eta hortik segidan ba, jokoak izanen dira, beraz, uh, bai, <laughs> pentsatzen dut, urtea handia niretzako. Eta osagarri mailan azterketak behituzu hainbat hilabetetarik? Bai, orain hiru hilabetero ba, Baionako ospitalarekin uh, segitua naiz, oso konten naiz uh, nola tratatu nauten eta nola izan den dena, egia esan, ba, badute kriston meritua, izan dut uh, askeneko bisita orain, abenduan, eta aurrengoa izanen dut berriro martxoan, eta bai ongi ongi segitua ba, bada ezpada ba, ikustiz eh, ze kirola egiten dudan ezin dugu eser utzi eh, kaburik gabe. Familiaren eh, presentzia sustengoa, pentsut urte bukaeraz baliatuko zira, egin duzu familian egoiteko, bon, importante zen ere hor zure familia hori zaitea. Bai. Ama zira hori da. Bai, ba, ama nahi, hiru aurra dituto, Eta gauza da, beraien gan pentsatuz ere, ba, esaten duzu, ez duzula deretxorik eh, ba, aurrak bakarrik usteko, eta nahi duzu uh, minbiziari kontra egin eh, indar gehiagorekin, noski baiet, familiak laguntzen du, eta ongi sentitu naiz bai familia aldetik, bai lanaren aldetik, bai ere uh, frantziako selekzioak ba, ongi jarraitu nahu ere, naiz eta gaixorik izan, egia esan ongi sentitu naiz alde hortatik. Mm-hmm. Elur, be suerte hon, uh, mm-hmm. eh, elduen urteko, uh, goresmenak bibazu, ez dakit zer egan uh, eh, ala ere, uh, kurai erakusten duzu, eta be, bai, kirola plus bat dela egiten duzu, eta sigur gako bat izan dela ere or, sendatzeko bide hortan. Be, helburuak hor dira, eh? edo abuztu bukaeran, irailaren lehenian, berdin, beste domina bat? Bo, hori izango gilitzateke nire eta ahondiena, zen da, kirolari guztientzat denak esaten dugu berdin eh, jokoak egitea eta domina batu jokoetan egitea ba, izan dezakegun gauzarik handiena dela, beraz ametsat bat da eta hortan ari naiz eta ikusiko, alik eta oberen egingo dugu eta niretzako dagoeneko dena irabazi dut, zena bizitza irabazi dut ere. Bibazu, mire esker. Mire esker.